të mos i rigjallëronte ato vlera, sikur Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem të mos na i kthente disa pamje në retrospektivë të historisë, duke na treguar për njerëzit e mëdhenj dhe veprimtarinë e tyre. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem ata njerëz që jetuan mija e mija vite para neve, na i bëri të prekshëm dhe të kapshëm. Të nderuar shikues, mirë se takohemi në këtë emision të radhës në ciklin Atje ku burojnë virtytet. Jemi duke e trajtuar një virtyt shumë madhështor prej virtyteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Respektivisht, së bashku jemi duke u orvatur që sado pak të përjetojmë një mirësi të cilën na e ofroi Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, prezentimin që ai u bëri njerëzve të mëdhenj, të cilët me jetën dhe veprimtarinë e tyre lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë njerëzore. Këtë prezantim dhe këtë afrim të atyre njerëzve deri tek ne e bëri në formën më të mirë vetë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. E bëri në formë të dinjitetshme, E bëri në formë e cila vërtet është shumë e pastër dhe e ruajtur nga çfarëdo rezerve, nga çfarëdo xhelozie e kështu me radhë. Si të mos e bënte një prezentim të këtillë kur ata ishin vëllezërit e tij? I kishte vëllezër për nga shpallja dhe kjo është vëllezëria më e suksesshme që mund të ketë përjetuar njerëzimi. Ai, kurdo që i përmendte vëllezërit e vet të Dërguarit e Allahut, krenohej me ta, mburrej me ta. Në një farë mënyre, neve na e ofronte mundësinë nëpërmjet atyre fjalëve, nëpërmjet atij prezentimi, që edhe ne të ngrohemi dhe të ndriçohemi me atë dritë të madhe të udhëzimit të Allahut, me të cilin Allahu i kishte privilegjuar dhe nderuar tej mase ata njerëz. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan raportin që kishte me ata njerëz, respektivisht edhe pozicionin e vet në gjithë atë proces të gjatë i cili e ka shoqëruar njerëzimin, prej njeriut të parë e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. procesi i shpalljes, procesi i udhëzimit dhe i ndriçimit e i trasimit të rrugës për njerëzimin. Thotë Muhamedi sallallahu alejhi ue selem, Shembulli im dhe shembulli i të dërguarve para meje, që do të thotë, raporti, lidhja që kam unë me ta dhe pozicioni im në raport me ta, është sikurse shembulli i një njeriu i cili e ka ngritur një ndërtesë, të cilën e ka ndërtuar shumë bukur gati deri në perfeksionim. Përveç se në një prej këndeve, në një prej çosheve të asaj ndërtese ka ka mbetur i zbrazët vendi i një tjegulle. Dhe njerëzit Derisa e shohin atë ndërtesë, sillen rreth saj dhe çuditen. Çuditen ngase i mahnit bukuria e asaj ndërtese dhe aftësia e mjeshtërisë së atij që e ka ngritur atë ndërtesë. Por kur vijnë te vendi i zbrazët i një tjegulle thonë, Sikur të kishte vendosur vetëm edhe këtë tjegull dhe vërtet kjo ndërtesë do të ishte perfekte. Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem e jep përgjigjen për mungesën e asaj tjegulle. Thotë unë jam ajo tjegulla përfundimtare e cila e plotëson, e përsos dhe e zbukuron atë ndërtesë. Unë jam vula e të gjithë të dërguarve dhe i fundit prej tyre. Pra, në këtë formë, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem me mburrje, me krenari, e cila është me vend dhe e arsyeshme, tregon se sa i bukur është Islami, sa e bukur është shpallja, sa i mirë është krijuesi, i cili nuk hoqi dorë prej njerëzimit, por ata gjithnjë i përfshiu me mëshirën e vet, duke u dërguar prore të dërguar dhe pejgamberë, e misioni i të gjithë atyre dhe aktiviteti i tyre ishte sikurse një ndërtesë e bukur e ngritur me një mjeshtri të veçantë e që në rastin konkret mungonte vetëm tjegulla e fundit, mungonte vetëm ai elementi përfundimtar i cili asaj ndërtese jo, jo vetëm që e bëri funksionale, por ia shtoi edhe më tepër bukurinë dhe ajo Ai element përfundimtar që e plotësoi dhe e përsosi bukurinë e asaj ndërtese është ardhja e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Me këtë, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem ndriçon edhe e qet në shesh raportin mes tij dhe të dërguarve të mëhershëm, dhe pozicionin e tij në procesin e shpalljes. Në një hadith tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam flet akoma më konkretisht për Musain alaihi salam, për njeriun i cili është përmendur në Kur'an shumë më shumë herë sesa vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për njeriun e madh i cili vërtet bën pjesë në, në grupin e pejgamberëve të zgjedhur, ngase të gjithë pejgamberët janë të zgjedhurit e Allahut. Mirëpo, pastaj në këtë shoqëri, në këtë elitë, prap ka disa që janë shoqëri akoma më elitare. Dhe prej prej gjithë të dërguarve, më të zgjedhurit janë pesë. Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai dhe Muhamedi alayhim assalatu wassalam. Pra, këta janë ulul azmi min er rusul, të dërguarit e zgjedhur, do të thotë më të zgjedhurit dhe më të privilegjuarit prej të gjithë të dërguarve. E në mesin e këtyre padyshim ishte Musai alayhis salam, të cilin Allahu azza wa jalla e kishte përmendur në Kur'an njëqind e tridhjetë e gjashtë herë me emër. Disa herë e kishte zbërthyer rrëfimin për te, disa herë kishte folur për te, e këtë Musa sot do të na e prezentojë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të na e prezentojë duke na i kumtuar neve fjalët e Allahut, duke na i përcjellur neve ajetet e Kur'anit, po gjithashtu do të na e prezentojë Musain alaihi salam sot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me fjalët dhe hadithet e veta. Ky prezantim është shumëdimensional, është i shumanshëm, ngase në disa ajete dhe hadithe, Musai a.s. prezantohet se si kishte qenë në jetën e tij të kësaj bote, cilat ishin disa nga tiparet dhe cilësitë e tija. Pastaj, cilat ishin disa nga virtytet e tija, të cilat në mënyrë të veçantë ne duhet t'i t'i kapim dhe t'i përvetësojmë. Por flet Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu edhe për autoritetin që do të ketë Musai alejhi selam në botën tjetër dhe gjithë këtë do ta përfundojmë me autoritetin që ka Isai alejhi selam për njerëzimin në përgjithësi, po për këtë umet të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem në veçanti. Thotë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem Ana awla an-nasi bi ibni Maryam. Unë jam njeriu i cili më së tepërmi kam të drejtë të mburrem. Edhe e ndij veten më meritorin dhe më të afërmin me të birin e Merjemes. Fjala është për Isain. Fid dunja wal ahira, në këtë botë dhe në botën tjetër. El enbijau ikhwatun ebna'u illat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Të dërguarit e Allahut janë bij janë vëllezër bij të nënave të ndryshme, ngase edhe pse ata i kanë lindur nëna të ndryshme, feja e tyre është një. Pra feja është ajo e cila i unifikon të gjithë dhe në këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam promovon dhe shpall botërisht faktin se vëllazëria e të dërguarëve të Allahut ishte ajo e cila rrjedhi dhe buroi nga feja dhe nga shpallja të cilën ata e pranuan nga Allahu fuqiplot. Pra, pas këtij hadithi neve do të kemi rastin të njoftohemi Më për së afërmi me personalitetin e Musait alejhi salatu ue selam. Jo ta trajtojmë atë historikisht ose në aspektin etik ose të trajtojmë virtytet e tija, por do të trajtojmë mënyrën se si Kur'ani dhe Sunneti e prezentojnë për njerëzimin këtë njeri të madh, Musain alejhi salatu ue selam. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alejhi o sellem, të nderuar shikues, kur emigroi në Medinë, pa se aty jetonte një komunitet çifutësh. Disa hebrej, disa fise hebreje, të cilët jetonin aty dhe të cilët pretendonin se pasonin fenë e Musait alayhi salatu wasalam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam menjëherë u angazhua që të vendosë marrëdhënie të fqinjësisë së mirë me ata njerëz. Me kalimin e kohës vrejti se ata njerëz agjërojnë ditën e 10 të muajit Muharrem, ditën e cila quhet Yawm Ashura, dita e Ashurës. Kur i pyeti përse ju e agjëroni këtë ditë, përse e veçoni me agjërim, ata i thanë kjo është dita në të cilën Allahu e shpëtoi të dërguarin tonë Musain nga faraoni dhe përndjekja e tij. Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem u tha atyre: Nahnu ehaqqu wa aula bi Musa minkum. Nëse është kështu, atëherë unë prej sot shpall se ne muslimanët do thon muslimanët në krye me Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, jemi më meritorë, edhe jemi më të afërt, dhe jemi më me të drejtë krenohemi, mburremi dhe i gëzohemi shpëtimit të Musait aleyhi sallatu vësallam, se sa ju, dhe kësisoj vendosi që ai prej asaj dite të vazhdojë çdo vit ta agjërojë ditën e Ashurës, ta agjërojë për vete dhe t'i nxisë muslimanët ta agjërojë si shenjë e shprehjes së falënderimit ndaj Allahut fuqiplot që e ka shpëtuar Musain prej faraonit dhe përndjekjes së tij. Ky është kulminacioni i lojalitetit. Ky është kulminacioni i afërsisë. Ky është kulminacioni i solidaritetit, ngase kemi të bëjmë me Një solidaritet i cili bëhet në një distancë kohore prej afro tre mijë vjetësh, ngase supozohet se historikisht Musai alejhi salatu ue selam të ketë jetuar diku rreth dy mijë e pesëqind vite para Isait alejhi selam. Në këtë distancë kaq të gjatë kohore kur njerëzit gati që kishin filluar të harrojnë se ka jetuar një njeri me emrin Musa. Kishin filluar t'i harrojnë dhe t'i nëpërkëmbin mësimet e tij. Kishin filluar t'i shlyejnë vlerat të cilat ai ua kishte lënë njerëzimit në trashëgimi, në këtë kohë erdhi Muhamedi sallallahu alejhi ve selem pa asfarë xhelozie, pa asfarë rezerve, pa asfarë ngushtësie, por me një zemërgjerësi të pashoqe, promovoi unë do të agjëroj këtë ditë pasi që Allahu në këtë ditë e ka shpëtuar vllain tim Musain edhe pse ai ka jetuar mija mija vite para meje kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ngjalli dhe e e e rigjallëroi përkujtimin për Musain alejhi salatu wa salam. Ndërsa Kur'ani famëmadh këtë ngjarje të shpëtimit që Allahu Azza wa Jall i bëri i ofroi Musait alayhis salam nga faraoni dhe përndjekja e tij e ka përmendur dhe e ka prezantuar deri në detaje Ashtu që në disa sure të Kur'anit përmendet ngjarja me Musain alayhis salatu wasalam, respektivisht mënyra se si ai arratiset me popullin e vet nga Egjipti, se si e përndjek faraoni, se si Allahu azza wa jall e shpëton atë në mënyrë të mrekullueshme. Por jo vetëm kaq. por Kur'ani e prezanton Musain alejhi salatu ue selam në forma të ndryshme. Thashë, Musai alejhi salatu ue selam përmendet njëqind e tridhjetë e gjashtë herë në Kur'an. Kjo nuk është pak, dhe në secilën përmendje Allahu azza wa jall e përmend rrëfimin për të. ose e përmend ate në mënyrë të përgjithshme, duke e radhitur në radhën e pejgamberëve, në radhën e njerëzve të cilët i kanë shërbyer njerëzimit, të cilët i kanë shërbyer kauzës së kumtimit të fjalës së Allahut dhe porosive të tija, në radhën e të dërguarve të vet. Dhe këtë e kemi në formën e prezantimit të përgjithshëm që Allahu Azze ue Xhel i bën Musait Alejhi Salatu Veselam, duke e përmendur ate në disa vende si pejgamber, si njeri të shquar, si njeri i cili e, meriton respekt të veçantë, si njeri i cili në kuadër të elitës është prap elitar edhe është i zgjedhur. Dhe ky është ai prezantimi i përgjithshëm ku Allahu Azza wa Jall e përmend Musain me emër, potencon se është prej pejgamberëve, mirëpo nuk e përmend atë në detaje. Mirëpo, kjo përmendje nuk dominon në Kur'an. Edhe pse është numër i madh i ajeteve, megjithatë në Kur'an e kemi prezantimin tjetër i cili është prezantim deri në detaje i jetës dhe veprimtarisë së Musait alejhi salatu ue selam. Paramendoni të nderuar shikues. Kurani famëmadh tregon për jetën për jetën e Musait alejhi salatu ue selam që nga lindja e tij, që nga vegjëlia e tij. Paraqet Kurani detaje të cilat ndoshta nuk i hasim kur përmendet jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lindja e, e Musait alaihi salatu wasallam ishte në rrethana interesante, në rrethana të të shtypjes dhe persekutimit, kur faraoni kishte marrë vendim që t'i mbyste të gjithë fëmijët meshkuj që Allahu ua falte benu Israelve. Dmth çdo fëmi mashkull që lindte në atë kohë, vritej me, me me urdhër administrativ të, të, të faraonit. Në ato rrethana lindi Musai alayhi salatu wassalam, në ato rrethana Allahu vendosi që ai të rritej e inspiroi të ëmën që ta mbështillte mirë, ta fuste në një arkë druri dhe ta hidhte në lum dhe aty ku përfundon përkujdesja amnore, aty fillon përkujdesja hyjnore. Domethënë e ëma, e bëri një gjë të tillë jo me kënaqësi, por e bëri për shkak se ishte i inspiruar prej Zotit. E dinte se Allahu do ta merrte përsipër, edhe pse zemra e saj digjej nga malli për foshnjën e posalindur. Dhe aty ku e ëma hoqi dorë prej tij detyrimisht, aty e mori përsipër që të kujdeset për te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj se si Allahu e dërgon atë që të rritet në pallatin e armikut të tij. Se si Allahu Azza wa Jall kur e gjetën atë foshnje, deshën që ta ushqejnë me gji, u paraqitën mëndesha të ndryshme, mirëpo Allahu Azza wa Jall e potencon këtë detaj në Kur'an, se as gjirin e asnjërës prej tyre Musai nuk e donte, derisa nuk me, me planin e kaderit, Me planin e, e, e caktimit të Allahut fuqiplotë, nuk u paraqit e ëma që ta ushqente si kandidate potenciale, ndërsa Musai alayhi salatu wasalam e pranoi gjirin e saj. Kësisoj u rrit e pastaj kur u bë djalosh gjërat që dhe ngjarjet që e përcollën jetën e tij e kështu me radhë. Kurani famëmadh në disa vende, në disa sure, pra e e e paraqet deri në detaje jetën e Musait alayhi salatu wasalam dhe edhe atëherë kur neve na duket se ndoshta ngjarja po përsëritet, duhet të vërejmë se doemos ekziston një detaj në këtë sure i cili nuk është paraqitur në surën paraprake dhe kështu me radhë. Jo vetëm kaq, pasi që Kurani na e prezantoi neve Musain alayhi salatu wassalam. E prezantoi autoritetin e tij dhe pozitën e tij në mesin e të dërguarve. Pastaj e paraqiti dhe e ndriçoi jetën e tij deri në detaje. Ashtu që jeta e tij vërtet u bë e gjithënjohur për të gjithë ata të cilët e lexojnë Kur'anin dhe gati që Musai alayhis salam mbetet një prej personaliteteve shumë evidente, shumë prezente për njerëzit të cilët mirren me leximin dhe studimin e Kur'anit. Por Allahu fuqiplotë nëpërmjet Kur'anit pastaj bën prezantimin edhe të librit me të cilin e kishte nderuar Musain alayhi salatu wassalam. Allahu azza wa jall bën prezantimin edhe të Teuratit. dhe paraqet nëpërmjet ajeteve të Kur'anit ato postulatet e përgjithshme, të cilat në vete i përmbante Teurati, edhe gjërat të cilat ishin e, benu israilët të thirrur, të urdhëruar dhe të obliguar që edhe ata t'u përmbaheshin atyre postulateve. Allahu i madhëruar nëpërmjet ndriçimit të personalitetit, të aspekteve të personalitetit të Isait alayhi salatu wassalam. Nëpërmjet ndriçimit të librit, prezantimit të librit të cilin ia kishte dhënë edhe pse me karakter të kufizuar kohor edhe hapësinor, Allahu i Madhëruar neve muslimanëve nëpërmjet këtyre ajeteve, nëpërmjet këtij prezantimi të shumanshëm dhe shumëdimensional, sikur deshi të na obligojë që vërtet edhe ne të kemi një qasje respektabile, një qasje dinjitoze ndaj të dërguarit dhe të zgjedhurit të Allahut Musait alayhi salatu wassalam. Ngase lidhja në mes Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem dhe Musait e Isait ishte një lidhje e cila vjen në shprehje ndoshta më tepër se sa lidhjet që i kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me të dërguarit tjerë. Kemi të dërguar të cilët pas vetës nuk jo që nuk kanë lënë ndonjë trashëgimi, mirëpo trashëgimia e tyre nuk ka arritur deri tek ne. Pejgamberët të dërguarit që jetuan në kohë të lashta, sikurse ishte për shembull Hudi, Salihu, Nuhu, Idrisi e kështu me radhë. Do thot njerëz të cilët i dimë se kanë qenë pejgamber, i besojmë, i respektojmë maksimalisht, i nderojmë. Mirëpo fare pak dimë për aspekte nga personaliteti i tyre. I dimë vetëm ato pak gjëra të cilat i ka përmendur Kur'ani apo edhe ato pak tjera të cilat i ka përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikurse është të themi haxhi i i i të gjithëve apo i shumicës prej tyre që përmendet në di, në disa hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lidhja e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem me këta njerëz, padyshim se është shumë e fortë. Është lidhja e lidhja e pashkëputur, lidhja e cila edhe me kalimin e e e e shekujve dhe dhe dhe mijëvjeçarëve ajo prapë është funksionale, është lidhja e shpalljes. Dhe këtë e konfirmoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në rastin konkret të Musait me agjerimin e ditës së Ashurës, e kështu me radhë. Mirpo kur jemi kur jemi te e Musai, Isai dhe Muhamedi alaihimus salatu wassalam lidhja mes këtyre e, të dërguarve bëhet më e veçantë për arsye se Isai ka lënë pas vete një trashëgimi e cila nuk është zhdukur, nuk ka vdekur tërësisht. Ne e dimë dhe konsiderojmë se Teurati i cili i është shpallur Musait alayhi salatu wasalam apo Inxhili i cili i është shpallur Isait, janë libra të Zotit, libra të shpallur, mirëpo ato që neve sot apo njerëzimit sot i prezantohen si Teurat apo Inxhil, a thua janë mu këto ata libra origjinal që u janë shpallur atyre pejgamberëve? Ne muslimanët sot konsiderojmë se nuk mundemi me vërtetësi të plotë të dëshmojmë se këta janë ato libra të cilët janë shpallur. për arsye se njerëzit kanë prekur në ata libra, kanë hjekur dhe kanë shtuar, kanë deformuar, me një fjalë dora e njeriut ka shkaravitur në librat e Zotit, posaçërisht në Teurat dhe në Inxhil. Derisa nuk ka ardhur Kurani përfundimisht i mbrojtur me mbrojtjen e drejtpërdrejtë hyjnore, me ç'rast nuk ka mbetur as një milimetër hapësirë për dorën e njeriut që të futet dhe të shkaravisë në te. Për këtë arsye do të përmendi një shembull të një çifuti që ka ndodhur në kohën e Halifës Me'mun. Me'muni organizonte tubime të dijetarëve në pallatin e tij, në tubime, tubime në të cilat trajtoheshin tema të ndryshme me përmbajtje fetare e të tjera. Në një prej këtyre tubimeve e vren Me'muni Me'muni një njeri të panjohur dhe pyet për te ai thotë unë thotë jam një çifut i cili nga kureshtja kam ardhur të marr pjesë në këtë tubim Me'muni duke vërejtur tek ai disa virtyte disa cilësi shumë pozitive i ofron atij islamin i thotë pse ti nuk bëhesh musliman unë të ftoj të bëhesh musliman dhe njëkohësisht të ofroj një pozitë të lartë në shtetin tim të ofroj të mira materiale, të jetosh afër meje, i privilegjuar, i nderuar e kështu me radhë, dhe pas gjithë këtyre ofertave ai prap refuzon. Thotë unë e kam një fe me të cilën jam i kënaqur dhe nuk vrej se në fenë tuaj, të cilën ti po ma ofron, ka ndonjë gjë e cila do të më joshte ta ta braktis fenë time dhe të përqafoj Islamin. Këtu edhe përfundon biseda e tyre. Pas një kohe, pas një viti përafërsisht, Në ato tubime të cilat kishin vazhduar ato takime të dijetarëve, prapë Me'muni e vren të njëjtin person, por një me një pamje tjetër, me një e, veshje tjetër, me një pamje tjetër, madje edhe mënyra e të folurit ishte ndryshe, ngase ky njeri tash trajtonte një temë interesante që i, i, i takon jurisprudencës islame, fliste për abdestin, për pastërtinë, për kështu me radhë. Edhe Me'muni çuditet, E pyet, thotë a je ti filani me të cilin jemi takuar para një viti në këtë vend, thotë po. Thotë çfarë ka ndodhur me ty? Thotë unë e kam pranuar Islamin. Po mirë thotë unë a nuk të ofrova edhe edhe përfitime të kësaj bote vetëm ta pranosh Islamin dhe ti refuzove. Çfarë ndodhi me ty? Thotë kur kam dalë prej atij tubimi, unë ka fillu, kam filluar të mendoj rreth Islamit, të mendoj rreth Kur'anit dhe të mendoj rreth rreth librave të shenjtë. Dhe shkova në shtëpi e mora një kopje të Teuratit. Dhe prej saj i bëra tri kopje. Në ato dy kopje të tjera, thotë unë, diku shlyeja ndonjë fjalë, diku shtoja ndonjë fjalë timen, diku deformoja ndonjë citat. e kështu me radhë. Dhe kësisoj i bëra tri kopje dhe shkova tek disa rabinë çifutë dhe u thashë, I kam tri kopje të Teuratit të cilat dua, të cilat dua t'ua shes juve. Andaj, nëse keni gatishmëri të m'i paguani, a do t'i bleni prej meje? Ata e mirëpritën një gjë të tillë, duke e patur parasysh se flasim për një kohë në të cilën kopjet e librave e, bëheshin me një vështirësi të madhe. Atëherë thotë unë u tregova se kopjet nuk janë identike, por kanë ndryshime. Megjithatë kjo nuk u bëri përshtypje atyre. Pastaj shkova e mora një kopje të Inxhilit dhe veprova në të njëjtën mënyrë edhe me Inxhilin. Shkova e shita tek disa priftërinj të krishterë. Edhe atyre nuk u bëri përshtypje pse unë kisha shkaravitur në në kopje të tjera. Pas kësaj thotë e mora Kur'anin, një kopje të Kur'anit dhe shkova në shtëpi dhe fillova ta ta kopjoj. Edhe aty i bëra disa deformime. Kur shkova tek disa jo dijetarë, po njerëz që mirren mirren me shitjen e e e kopjeve të librave e edhe të Kur'anit, thotë u thashë kam për të shitur këto tri kopje të Kur'anit, duke mos u treguar se kisha intervenuar në to. Ata thotë i morën, filluan t'i shfletojnë edhe me të gjetur një gabim thanë kjo kopje nuk i përgjigjet origjinalit, merre mrapa. E shfletuan edhe kopjen e dytë dhe e panë se dhe aty kisha shkaravitur, edhe atë ma kthyen dhe aty e pashë se ky libër është i mbrojtur me mbrojtjen e drejtpërdrejtë të Allahut fuqiplotë, andaj vendosa ta pasoj librin e mbrojtur dhe të braktis librat të cilët është e mundur që njeriu të intervenojë dhe të shkaravisë në to. Kësisoj, të nderuar shikues, paraqitet afërsia e madhe në mes Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem dhe dy pejgamberëve Musait dhe Isait, ngase ata pas vetes kanë lënë trashëgimi. Ekzistojnë komunitete të mëdha masovike të cilat pretendojnë se janë pasues të Musait ose pasues të Isait mu për këtë prezantimi që u bëri këtyre dy pejgamberëve Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem është aq i veçantë i rëndësishëm dhe meriton që ne t'i qasemi çka foli Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem për Musain alejhi salatu ve selam do të njoftohemi në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër Të nderuar shikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë atje ku burojnë virtytet. Në takimin e sotëm jemi duke trajtuar prezantimin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i bëri vëllait të vet, të dërguarit të madh të Allahut fuqiplotë, Musait, alejhi salatu ue selam. Folëm për rëndësinë e kësaj lidhje të madhe në mes dy pejgamberëve, ndërsa në kuadër të asaj që do të përmendim prej haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të vërejmë se cila është rëndësia e këtij prezantimi që i ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një herë derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në Medinë, e sikurse e përmenda, pasi që ai kishte emigruar në Medinë, vërejti se ekziston komuniteti çifut që jetonte në Medinë. Derisa ishte në gjendje të këtillë, erdhi një çifut, një jehudi që t'i ankohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për një goditje në fytyrë, të cilën ia kishte dhënë një musliman prej ensarëve. Atëherë kjo ma paraqitte kontekst kontest juridik dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ftoi edhe të akuzuarin. Kur erdhi Ensariu, muslimani, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam e pyeti, Pse e ke goditur këtë njeri? Tha, O i dërguari i Allahut, ishim duke ndejur dhe ky u betua me një betim i cili mua më pengoi. Thotë, çfarë tha? Tha, Jo, pasha Allahun, i cili Musain e ka ngritur mbi të gjithë. Dhe në këtë rast unë e pyeta, a edhe mbi Muhamedin, ai tha po edhe mbi edhe mbi Muhamedin dhe unë e godita. Këtu erdhi në shprehje fanatizmi dhe xhelozia e cila nganjëherë ndoshta në mënyrë të natyrshme lind në mes njerëzve. Jehudiu u bë fanatik për personalitetin e Musait, ndërsa Muslimani u bë fanatik për personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe lindi fanatizëm negativ ngase rezultoi me grushta. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e zgjidhi këtë kontest në mënyrën më të mirë, mu ashtu si i takon atij. I tha, Mos më konsideroni se unë jam më i mirë se Musai. Pra po i drejtohet muslimanit edhe po i thotë, assesi mos konsideroni se unë jam më i mirë se Musai. Ngase në ditën e gjykimit, kur në ditën e shkatërrimit të botës, kur të gjithë njerëzit do të humbin vetëdijen si pasojë e trishtimeve të ditës së gjykimit. Thotë unë do të jem i pari i cili do të këndellem. Domethënë të gjithë do të bijnë pa vetëdije, do të bijnë për tokë ose të vdekur. Thotë unë jam, unë do të jem i pari i cili do të këndellem edhe do të ringjallem. Dhe kur të ringjallem, në ato momente, unë shoh Musain të zgjuar, të këndellur, të ringjallur, dhe është kapur në një shtyllë prej shtyllave të Arshit. Thotë, nuk e kam të qartë, a është këndellur para meje, apo është kursyer nga alivanosja, për shkak të alivanosjes që e ka përjetuar në kodrën Tur. Në këtë rast, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem deshi të ndriçojë autoritetin e Musait alayhi salatu wasalam dhe atë jo vetëm në këtë botë, mirëpo edhe në botën tjetër ku ai konkuron me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në një gjë për të cilën e dim mirëfilli se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithsesi është i privilegjuar me të. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe e ndriçon edhe aspekte nga personaliteti i Musait alayhi salatu wasalam duke na i prezantuar neve virtytet e tija. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Inna Musa kana rajulan hayiyan sittiran. Musai ishte një burrë i cili ishte shumë i turpshëm dhe shumë mbulohej ose mbulohej vetë ose i mbulonte të metat e të tjerëve, gjë kjo e cila tregon për virtytet të cilat i kishte dhe me të cilat e kishte pasuruar Allahu subhanehu ue teala Musain alejhi salatu ue selam. Ndërsa, madhështinë e personalitetit të Musait, jo rrallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e prezanton jo vetëm duke e krahasuar me vetveten, por ndoshta edhe duke e ngritur atë mbi veten e vet. Ngase, sikurse ishte rasti i i këndelljes në ditën e gjykimit, thotë nuk e di a u këndell para meje apo është kursyer nga alivanosja për shkak të asaj që i ka ndodhur në Tur. Ndërsa tani në në në një hadith tjetër thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një rast ku njerëzit u sollën keq me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dikush e shqetësoi me një gjest, me një sjellje të pamatur. Dhe ngushëllimin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e gjeti në momentin kur iu kujtua durimi, sabri, dinjiteti i Musait alaihi salatu wasalam. Edhe këtë ngushëllim që e gjeti në shpirtin e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shpalosi botërisht. dhe tha, Rahimallahu ehi Musa, Allahu e mëshiroftë vëllain tim Musain, Lekad udhije ekthara min hadha fe saber, Ai është shqetësuar, atë e kanë shqetësuar, atë e kanë torturuar dhe munduar nganjëherë, njerëzit më tepër se kaq dhe ai ishte shumë i durueshëm. Me këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur deshi të të shpall dhe të promovoj se Musai alejhi salatu ves selam ishte shumë i durueshëm në shqetësimet dhe torturat që ia shkaktonin njerëzit dhe me këtë rast jo vetëm që neve na e paraqiti këtë aspekt të ndritshëm të, person, të personalitetit të Musait alejhi salatu ves selam, por gjithashtu nuk ngurroi të pranojë se ai ishte dhe duhet të mbetet për neve, por në atë moment ishte burim frymëzimi edhe për vetë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Një gjë të tillë e bëjnë vetëm njerëzit e mëdhenj kur flasin për njëri tjetrin, nuk e bën çdo kush. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një herë doli para shokëve të vet dhe u tregoi se Allahu ia kishte mundësuar që t'i shoh disa momente prej momenteve të ditës së gjykimit. Dhe ato momente të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nganjëherë i shihte në andër me një fjalë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte çasje në ato gjëra, në ato informata të cilat për neve janë absolutisht të panjohura, bëjnë pjesë në botën e gajbit, dhe në ato informata ka qasje vetëm ai njeri të cilit Allahu ia mundëson dhe ate konsiderojmë se pjesërisht Allahu e bën. Muhamedit sallallahu alaihi wasallam iu kishte mundësuar që të shihte momente nga dita e gjykimit dhe thot në një moment u paraqit një popull u paraqit një ummet i cili e mbuloi tërë horizontin. Dhe m'u tha, do thot un, un interesova ta di se kush janë këta njerëz në numër kaq të madh, m'u tha, këta janë ummeti i Musait alayhi salatu wassalam. Kjo është dëshmi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për numrin, për madhësinë dhe sasinë e umetit të Musait, po njëkohësisht është dëshmi edhe për madhështinë e pejgamberit të atij umeti, ngase po të mos ishte madhështia e të dërguarit, nuk do të ishte edhe numri i pasuesve të tij kaq masovik. Madje jo vetëm kaq, por Muhamedi sallallahu alejhi ue sellem kurrë nuk ngurronte, kurrë nuk hiqte dorë së prezentuari vëllezërit e vet në pamjen më të bukur, në formën më të bukur, në në gjendjen në të cilën nuk do të mundeshin ata që e dëgjonin të silleshin ndryshe përveç se t'i donin ata njerëz. Do thotë çdo njeri që e dëgjonte Muhamedin sallallahu alejhi ve selem duke folur për pejgamberët, për të dërguarit që kishin qenë para tij, ai që e dëgjonte nuk mundte të fitonte përshtypje tjetër përveç se dashuri dhe respekt maksimal ndaj atyre njerëzve. Njëherë, derisa ishin duke shkuar në haxh, në haxhin e vetëm që e bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa herë kalonte kah ndonjë vend i pyeste njerëzit, cila është kjo luginë? Dhe ata i përgjigjeshin, kjo është lugina e quajtur kështu dhe kështu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thonte më duket sikur po e shoh filan të dërguarin në një deve të lodhur i cili shkonte drejt shtëpisë së Allahut për të kryer haxhin. Kështu kur kaluan nga kah një luginë e cila quhej El Uadi El Ezrak, Lugina e Kaltër. Pyeti, Cila është kjo luginë? Njerëzit i thanë, Kjo është Lugina e Kaltër. Thotë, Po më duket sikur ta shoh tani Musain alejhi selam, Përshkrim ky i cili të gjithë neve që e dëgjojmë, të gjithë neve që e lexojmë, të gjithë muslimanët prej ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i bën borxhli ndaj personalitetit të Musait alaihi salatu wasalam. Borxhli për arsye se Tani do të vërejmë se çfarë mirësie kemi përjetuar ne, muslimanët e ummetit të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem nga mirësia e Musait alejhi salatu ve selam. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem tregon se derisa ishte në udhëtimin e Mi'raxhit, derisa Allahu Azze wa Xhell e obligoi ate dhe ummetin e tij që të falnin pesëdhjetë kohë të namazit, thotë kur kalova kah Musai, ai më tha, Çfarë të dhuroi Allahu, o Muhammed? Unë iu përgjigja, Më dhuroi namazin, të cilin më obligoi ta fal pesëdhjetë herë në ditë, unë dhe ummeti im. Musai, alejhi salatu ue selam, i tha, Kthehu tek Allahu dhe kërko që ta lehtësojë, për arsye se pesëdhjetë kohë të namazit është numër shumë i madh, njerëzit nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë një gjë të tillë. Dhe kësisoj vazhdoi Muhamedi sallallahu alejhi ue selem të kthehej, e Allahu t'ia lehtësojë, sipas disa versioneve, nga pesë namaze, e pastaj Musai prapë t'i thotë kthehu, e kështu me radhë derisa nuk përfundoi obligueshmëria në pesë kohë të namazit. Andaj, të nderuar shikues dhe të nderuar muslimanë, për këtë lehtësim kaq të madh, për këtë mirësi kaq të madhe, a nuk i obligohemi që të jemi mirënjohës në fillim edhe në fund Allahut Fuqiplotë, por pastaj edhe vetë Musait alayhi salatu wasalam, i cili vërtet ishte i sjellshëm, ishte i butë, ishte i mëshirshëm, por ajo mëshirë dhe ajo butësi u reflektua edhe në namazin tonë, edhe në raportin tonë që do të ndërtojmë me Allahun Fuqiplotë. Për këtë arsye, do të përfundoj me një gjë, do të përfundoj me një ajet kuranor, i cili tregon autoritetin e madh që duhet të gëzojë te muslimanët Musai alayhi salatu wassalam. të cilët e shqetësuan Musain, e ofenduan Musain, e e etiketuan dhe i mveshën etiketa dhe akuza të ndryshme, të pabaza, Feberra'ehu Allahu mimma qalu, ndërsa Allahu ate e shfajësoi, që do të thotë njerëzit e akuzuan pa të drejtë, ndërsa Allahu në mënyrë të drejtpërdrejtë, e shfajësoi të, të dërguarin dhe të dashurin e tij Musain alayhi salatu wasalam. Dhe pastaj Allahu i madhruar e përfundon këtë ajet me fjalët: "Wa kana 'inda Allahi wajiha." Musai te Allahu është me autoritet shumë të madh. I këtillë ishte Musai alayhi salatu wasalam dhe këtë e vërejmë derisa e lexojmë Kur'anin. por Musai kishte autoritet edhe te vetë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem dhe këtë e vrejmë derisa i citojmë, i lexojmë apo i shfletojmë hadithet e shumta në të cilat flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lavdata, fjalë miradie, fjalë plot respekt edhe nderim për vëllain e vet Musain alejhi salatu ue selam. Kjo pozitë edhe ky autoritet për Musain duhet të të gjejë vend edhe në zemrat tona ngase ne muslimanët e kemi parim në mënyrë obligative t'i trajtojmë të barabartë të gjithë të dërguarit e Allahut. Madje edhe mungesa e respektit Sado e vogël qoftë ajo mungesë respekti për cilindo nga të dërguarit e Allahut, në mënyrë të drejtpërdrejtë reflektohet në besimin e secilit musliman, sikur të ishte mungesë respekti ndaj vetë Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Porosia e këtij takimi duhet të jetë që në këtë mënyrë ndoshta do të duhej edhe Ata të cilët pretendojnë se janë pasues të Musait apo pasues të Isait në këtë mënyrë të nderojnë dhe respektojnë të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem. Me këtë prezantim të kësaj radhe do të ndahemi në këtë çast. Mbesim me shpresë se Allahu do të na dhurojë mundësinë që të shohim në emisionet e radhës se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka prezantuar Isain të birin e Mërjemës. Deri në takimin e radhës, qofshi në përkujdesjen e Allahut fuqiplot.